Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Brigadistes. Quarta. L'irlandès. Sam Wilde, el comandant del batalló britànic, va ordenar que totes les companyies creuessin l'Ebre enlairant una bandera republicana i una bandera catalana. Un gest simbòlic, potser, però en les guerres els símbols poden moure exèrcits. I posats a retre símbols, Samuel va decidir que un dels més indicats per dur la bandera de Catalunya era un jove irlandès que havia combatut a les files de l'Ira de 1919 al 1922. Va ser així com, la matinada del 25 de juliol de 1928, en una de les barcasses que va dur els britànics a la riba oposada de l'Ebre, a la Catalunya ocupada pels franquistes, Michael O'Riordan va creuar el riu amb la bandera catalana en una mà. No ho oblidaria mai, tampoc el que va passar a l'altra riba. L'any 2007, un grapat d'irlandesos pèl-rosos es va presentar a Vinebre. Duien dues urnes. Una guardava les cendres a Michael O'Riordan, el pare i avi. L'altra les a la mare i àvia. El matrimoni havia demanat que, quan tots dos fossin morts, aboquessin les seves cendres juntes al corrent del riu, al punt exacte on ell s'havia embarcat aquella matinada de 1938 i fills i nets havien viatjat des d'Irlanda per complir aquella última voluntat. Al peu del riu van cantar la Santa Espina en gaèlic. Els pocs catalans que els acompanyaven els van mirar esturats. Quan va ser a Catalunya, durant la Guerra Civil, Michael O'Riordan s'havia enamorat d'aquella cançó tradicional i se l'havia endut a casa. Com que no sabia cantar-la en català, s'havia inventat una lletra en gaèlic. I durant anys la va cantar als seus fills, i més tard la va cantar als seus nets. Una santa espina gaèlica que potser avui encara es canta en una casa d'Irlanda, com un record de l'avi i de la terra que es van dur a casa. Us acabem de llegir el text L'irlandès, del llibre Brigadistes, vides per la llibertat, de Jordi Martí Rueda, editat per Tigre de Paper l'any 2020. La seva lectura resulta molt recomanable, tant per la seixantena d'històries que recull com per la documentació gràfica que porta sobre aquells esdeveniments capdals de la nostra història, perquè aquella guerra encara no ha acabat. Acomiadarem aquesta sèrie de lletra ferides citant un passatge del pròleg que escriu Jordi Borràs, Però 81 anys després del final de la Guerra Civil, encara hi ha qui ens vol fer creure que llibres com el que teniu a les mans són només coses del passat. Que la guerra es va acabar, que Franco va morir i que el nazifeixisme és ja només un vell record per engrossir enciclopèdies i que la ferida ja fa temps que es va cauteritzar, com per art de màgia amb el pacte del 78. Són els mateixos que ens volen fer creure que les coses és millor no remenar-les gaire, no fos cas que passi com quan aixecàvem els terrossos allà on hi havia la vinya del baró i d'on, sense gaire esforç, la terra regurgitava història, esputant memòria soterrada en forma de metralla i ossos d'uns soldats colgats per la fal·làcia de la transició. És per això que tinc el convenciment que Brigadistes, Vides per la Llibertat, no només parla del passat, sinó d'un present incòmode que posa el mirall davant de les vergonyes i els silencis d'alguns i que ens recorda el perill que podem córrer si la desmemòria cala. No és cap secret que, si no som capaços de conèixer bé la nostra pròpia història, estarem condemnats a repetir-la. Llegim, doncs, perquè no hi ha vacuna més gran contra el virus del feixisme que conèixer un passat que podria ser més present que mai. I fins aquí, Lletra Ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. There's a valley in Spain called Jarama. a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Harama, we'll set this valley free for we're through. We were men of the Lincoln Battalion. We're proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln. Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Harama, we will set this valley free for we're through. You will never find peace with these fascists you will never find friends such as we. So remember that valley of Harama and the people that'll set that valley free. From this valley they say that we're going. Don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Harama. We'll set this valley free before we're through. All this world is like this valley called Arama. So green and so bright and so fair. No fascists can dwell in our valley, nor breathe in our new freedom's air. From this valley they say that we're going none hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Arama, we'll set this valley free, for we're through.